Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ծնունդով ազողցի Մարլեն Շահնազարյանն իրեն Ստեփանակերտցի է համարում։ Կանոնյանցների փողոցում գտնվող նրա տունն անցած տարի են քանդել։ Վերածննդի հրապարակի հարևանությամբ գտնվող այդ հատվածում ազատամարտիկների զբոսայգի են կառուցում։ Բնակարան են հատկացրել ոչ հեռու Թումանյան փողոցի նորակառույց շենքերից մեկում։ Մանկավարժ Մարլեն Շանազարյանն իր սաներին ոչ միայն պատմություն է ուսուցանել, այլև սովորեցրել է ճանաչել ու սիրել Ստեփանակերտը։ Ընկեր Շահնազարյան, կարելի է ասել, որ դուք Ստեփանակերտի հնաբնակներից եք։ Ծնվել, հասակ եք առել Ազոխում, ձեր ծնողները Ստեփանակերտում հաստատվել են 1950 թվականին եւ դուք խորթային բանակում ծառայությունն ավարտելուց հետո վերադարձել եք արդեն ծնողների մոտ Ստեփանակերտ։ Ինչպիսին էր այն ժամանակ Ստեփանակերտը եւ դուք ծնվելով ու հասակառնելով Ազոխում ձեզ Ստեփանակերտի համարում եք։ Այո, ինձ Ստեփանակերտի համարում եմ։ Եթե համեմատեք 50-ական թվականների հետ, Ստեփանակերտը այն ժամանակ համար թե մի մեծ գյուղի է նման։ Բնակարան ստացանք մենք իմ դիմումի համաձայն, երբ 54 թվականի հունվարին եկել եմ Արցախ, ծնողներս մի ցանկապատի մեջ են ապրում կացարան է։ Նկուղ եւ վերադարձել եմ ծառայության գերագույն նախագահ որոշիլովն է դա։ Դիմել եմ նրան, զինվաճուժերի նախարարն էլ Վասիլևսկին է համար շատ, նրան էլ դիմում, երկուսին դիմում։ Իմ ծնողները երբ հետքի պայմաններում են ապրում, ինչ փոքով ես պետք է ծառայեմ սովետական բանակում։ 24 ժամվա ընթացքում բնակարանը տուավ։ Իմ ծնողների 24 ժամվա ընթացքում Ընդունելությանն է գնացել։ Ընդունելությանն եմ գնացել, ընդունարանում պատասխանը տվել են, որ արդեն հերագրած է 24 ժամվա ընթացքում որ բնակարանով ապահովին։ Քաղաքապետը եղել է Պետրոսյան Թամարան ինժեներ է մասնագիտությամբ։ Մեր թատրոնի շենքը ինքն է վերանորոգել։ Թատրոնի շենքը 30-ական թվականներից է, բայց վերանորոգումը 47-50 թվականներին էլ ինժեները եղել է Թամարա Պետրոսյանը, որը հետագայում դարձել է քաղաքորհրդի նախագահ գործկոմի նախագահ։ Ես առաջի անգամ եմ տեղեկանում, որ Ստեփանակերտի համայնքի ղեկավար եղել է կին։ Շկալովի փողոց է եղել, հիմիկվա Մկրտչյանի փողոցն է, Արտուր Մկրտչյանի անվան այդ չկալով փողոցի վրա տվել է մի բնակարան առաջարկում, իսկ երրորդ հարկում մի քննել։ Համարա Պետրոսյան։ Համարա Պետրոսյանը։ Նույն շենքի մի հարկում է եղել Արզումանյան Սերգեյը։ Մանես Արզումանյան, ռուսակցական աշխատող հետագայում Խորթային Ղարաբաղ թերթի խմբագի։ Այդտեղ մի շենք հալել, կողքին եղել է անհատական մի շենք, առանձնատուն։ Ռուբեն Ադամյան Շոշ գյուղից։ Մեկ է Դադամյանի տունն։ Հիմա այդ տները չկան դրանց կեղաշենք իրականացված, այդ փողոցը որ չկալով եկոչա, հետո կոչալա Պավլովի։ Իսկ հիմա կրկնում եմ Արթուր Մկրչյանի անվանը։ Առաջի անգամ որ ես եղել եմ Ստեփանակերտում 46 թվին եղել։ Ինչ առիթով եք եկել Ստեփանակերտ։ 46 թվականին, երբ դպրոցը ավարտել եմ Ազոխի 7-ամյա դպրոցը, ընդունվել եմ Շուշա մանկավարժական ուսումնարանը։ Եվ օգոստոսի 31-ին մի պարկ շալակս առած միամսվա հացը վերցրած եկել եմ։ Սպասել եմ կարմիր շուկայում արդյոք մեքենակ լինի, մեքենա չի եղել։ Ճանապարհով եմ եկել, հասել եմ շորշ մտնել եմ։ Չեմ կարող ասել կողմնորոշվել դեպի ուր գնամ։ Եվ քուճուղով եկել հասել եմ Ստեփանակերտ, կես գիշերին։ Մի ծառի տակ խոտալա դիսած։ Այդ խոտի վրա պարկվում, ուսապարկից հետնում կխտակից, առավոտը արթնանում, բարձումա վրտա բժշկական տեխնիկոմի Բաքվում։ Մի ձիավոր ապատահում հարցնում եմ, ինքնիկին է այդ ձիավորը։ Շուշի ինչպես գնամ, ճանապարհը ցույց է տալիս Մազիկամուշավ։ Միջև Ստեփանակերտ հասնելը կարող էիք բարձրանալ Շուշի, բայց ճանապարհը չգիտեիք։ Ճանապարհը չգիտեի, անծանոթ է։ Ձեր ծնողներն ինչու են տեղափոխվել Ստեփանակերտ։ Հայրս հայրենական պատերազմի մասնակից է եղել եւ ծածուկ կլապահ որ գերի արանկարծ։ Գրագետ մարդ է եղել Սովետի նախագահ բանի աշխատել է թատրոնի շենքի համար բան բանվոր եմ պահանջել գյուղից եւ իմ հորը ուղարկել են այստեղ որպես բանվոր աշխատում դա թատրոնի շենքի վրա որ հերուսա հաղորդման շենքը եղել է նախքին հերուստա ռադիո կոմիտեի նախքին շենքը վարդագույն շենքը շենքի ներքնահարկը հանրակացարն է բանվորական այ այնտեղ հայրս կենում ալալ եւ աշխատում թատրոնի շենքի վրա։ Եվ ես Շուշուից գալիս եմ ալ շաբաթ օրը կերակ օրը, այդտեղ մնում մեկը գնում։ Հայրս ստեղծալալ, իսկ մայրս ու երկու եղբայրներս գյուղում ունենալ։ Եվ երբ որ ինձ զորակոչել են բանակ, հայրս ընտանիքը տեղափոխել է այստեղ, մնացել Ստեփանակերտում։ 50 թվականից փաստորեն Ստեփանակերտի բնակիչ են դարձել։ Եվ ձեր շնորհիվ նաև բնակարանի տեր։ 54 թվականին երբ որ բանակից եկել եմ, քաղաքում ուսուցիչ աշխատանքի համար տեղ չի եղել։ Այն ժամանակ Տարկետում եմ լավ ձևակերպում։ Ու քանի որ ես արդեն կուսակցության անդամության տեխնացում եղել, շոշկոմը հետաքրում ա, ժամանակ շոշկոմը ա կոչում Ստեփան Քերտի շրջանային կոմիտե։ Եվ ինձ ուղարկել են Բալուջա, շրջանային կուլտուրայի տան տնօրեն։ Այնտեղ աշխատել եմ եւ տնօրեն, եւ դպրոցում 4-րդ դասարան մաթեմատիկա եմ դասավանդել 7-8 դասարաններում գծագրություն։ Հետո այդտեղից ինձ ուղարկել են Խրամորդ մասնագիտությամբ տարականի ուսուցիչ մնալ։ Հետո ուսումնաշարունակելու նպատակով Երևան ընդնացել Երևանում ավարտավ 63 թվականին ավարտավ։ Պատմության ֆակուլտետը։ Եվ 63 թվականին ինձ ուղարկել քարագլխի 8-ամյա դպրոցի դիրեկտոր։ Միշտ կապված հա, եմ Զազ հա։ Ստեփանակերտի հետ։ Երբանից եք արդեն սկսել նաև աշխատել Ստեփանակերտում։ 70 թվականին իմ դիմումի համաձայն ազատվել եմ դիրեկտորությամբ պաշտոնից եւ աշխատանքյանքեր քաղաքի համար 21 պրոֆեսիոնալանում։ Երկար տարիներ դուք աշխատել եք արհեստագործական ուսումնարանում։ Արհեստագործական ուսումնարանում եւ այստեղ փոխտնօրեն եմ եղել դաստիարակության գծով եւ ամեն ինչ արել եմ որպեսզի մեր քաղաքը, մեր մարզը ներկայացնեմ ոչ թե մրցելին, այլ արտերկրի ու մարզի կազմավորման իսլամյակի եւ ԽՍՀՄ-ի կազմավորման իսլամյակի 72 թվականին 72 թվականին ԽՍՀՄ-ի կազմավորումն 72 թվականի մարզի կազմավորում ինձ հետ աշխատում էր մի խելոք ուսիչ ռուսաց լեզվի մասնագետ Ռաֆայել Համբարձումովիչ Բաբայան Ռաֆիկը այն նրա հետ կազմել է շրջիկ ալբոմ ուղարկել ԽՍՀՄ-ի բոլոր համար 21-րդ ուսումնարանները։ Ինչ ալբոմ էր դա։ Բովանդակությունը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի պատմությունը սկզբից մինչև այդ օրերը։ Կարներով եւ բացի դրանից նաեւ առանձին տեղեկագրեր, առանձին թերթեր եւ այդ ալբոմը ցանրաբերված վերադարձալ է մեզ մոտ։ Հիմա թե որտեղ եմ գտնում, չգիտեմ, որովհետև պրոֆտեխից ես դուրս եմ եկել 78 թվականին։ Ես աշխատանք իմացալ Կարմետած կոմբինատի հերթափոխային դպրոցի տնօրեն որպես 730 աշակերտ է եղել, ինտերնացիոնալ դպրոց է եղել, ռուսներ, ադրբեջանցներ եւ հայեր։ Միջը 78 ցիկ Ընկեր Շանազարյան, երբ ալբոմը կազմել եք, եղած նյութերի հիման վրա է կազմել, թե անձնապես ուսումնասիրություններ է կատարել, ձեռնարկությունների ստեղծման պատմությունը ճշտել։ Եղածը հավաքել եւ ուղարկել եք, իսկ երբ արդեն ինձ տեղափոխել են թիվ 9-րդ միջնակարգ դպրոցը Հովհանես Թումանյանի անվան։ Այնտեղ որպես ուսմասվար եմ աշխատել, մեկ էլ կազմակերպիչ, հետաքրվալ մասնաբերական ձեռնարկություններով։ Ըստ որ միջու է հետաքրել, որտեղ մեր երեխաները չէին իմանում, թե մեր քաղաքում ինչի արդյունաբերական ձեռնարկություններ կան ավտոբուսով գնալիս օրինակ հարցրել եմ, ես ինչ ինքա աշակերտը չի իմացել։ Այդտեղ ստեղծվում մի ալբոմ, Պահպանվում է ձեզ մոտ այդ ալբոմը գովածել է ամեն մի ձեռնարկության 5 օր եւ 5 էջ։ Առաջինը էլեկտրոգործարանն է։ Էլեկտրատեխնիկական գործարան։ Էլեկտրատեխնիկական գործարանը։ 5 օր լրանալուց հետո նրանք տարել են գարմիտաժ կոմբինատ։ Մյուս տարել են կահույքի ֆաբրիկա։ Այսինքն ձեռնարկություններում են լրացրել այդ էջերը։ Իրենք լրացրել են, բայց բոլորը ռուսաց լեզվով։ Եղել են արտադրական ձեռնարկություններ, որոնք թերացել են լրացնին, կիսատա մնացալ ետ վերցրել են։ 11 արտադրական ձեռնարկություն եղել 83 թվականին խոշոր երկրներ, որոնք համարյա 80 երկրի հետ կապ ունեցել արտադրանքը ուղարկում են այդ երկրներին։ Դրանք ո՞ր ձեռնարկություն է։ Մեկը էլեկտրատեխնիկական, մեկը կոշկի ֆաբրիկա, Լեքողարմետկաց կոմբինատը։ Հետո Մանչարովի ձենարությունում որ քարը պատրաստում։ Շինանյութերի կոմբինատը Մանուչարովը ղեկավարում էր երկար տարիներ։ Այդ ձեռնարկությունն էլ մեծ համբավավ ունեցավ երկրում։ Նշում եք նաև Կոշկի ֆաբրիկայի անունը, բայց Կոշկի ֆաբրիկայի արտադրանքը այն տարիներին պահանջարկ չէր վայելում։ Նույնիսկ վագոններով արտադրանքը որպես անորակ վերադարձվում էր։ Ինչպես է հնարավոր նման արտադրանքը ուղարկել 50 երկրներ Եվ դպրոցում առանց իմացության կողմնորոշման սենյակներ կահավորված երեխաները կարողանում մնալ մասնագիտություն ընտրել։ Օգնել է նրանց կողմնորոշվելու մասնագիտության ընտրության հարցում։ Երբ ցանոթացել են արտոնաբերական ձեռնարկությունների պատմությանը, դուք էքսկուրսիաներ տարել եք այդ ձեռնարկությունների աշակերտների։ Միշտ տարած եւ Գառնիտ կոմբինատը եւ Գառնիտ Տրեստը եւ Կաթի գործարանը 23 թվականի հետ համ մտած ամբողջ տարվա արտադրանքը Լեռնային Ղարաբաղը 83 թվականին 3 հորմով արտադրանք տամալած 23, 24, 25 թվականին ամբողջ Ղարաբաղում երկու խոփանի 3 գութ հնալան Իսկ հիմա տեսեք, քանի տրակտոր կա, քանի խոփանի ամեն ինչի։ Վերադառնանք Ստեփանակերտին։ Դուք երկար տարիներ 1968 թվականից բնակվում եք Գնոյանցների փողոցում, որը հարևան է Թումանյան փողոցին։ Ինչպիսին էր այն ժամանակ Թումանյան փողոցը։ Այդ փողոցը Ստեփանակերտի հին փողոցներից է եւ այսօր շատ քիչ բան է հիշեցնում այն տարիների Թումանյանը, այն տարիների կոլորիտը։ Թումանյան փողոցի երկու կողմի բնակարաններն էլ համարաթե երկու հարկանի կամ մեկ հարկանի ունեն։ Իսկ հիմա բարձրահարկ բազմաբնակարանային շենքերն է կառուցված եւ Թումանյանի փողոցն էլ է դրի փոխվել։ Թումանյան փողոցի քիչ է Մարտունի փողոցն է, որ քաղաքի ամնահին փողոցն է։ 25 թվականից է փողոցում։ Ըստ որում, երբ որ Մյասնիկյանը Մագլևսկին եւ Աթաբեկովը 25 թվականին թքելիս թարին ենթարկվել Այստեղից 4 հոգի գնացել են Թիֆլիս, մասնակցել նրանց հողակավորությանը եւ երեք փողոց այդ երեք մարդկանց անունն ուղարկել։ Մագլիևսկի, Մարտունի, Մարտունին ամնաերկար փողոցն է։ Մինեն Աթաբեկովի անունով։ Հիմա այդ Աթաբեկովի անունով եւ Մագլիևսկի անունով չկա, իսկ Մարտունին մնում է հուշարձաններ վերցրալ նորից ենատրած շատ հնալի է։ Անկեր Շանազարյան, դուք ասում եք, որ Թումանյան փողոցը շատ է փոխվել, այժմ այնտեղ բարձրահարկեր են կառուցվել։ Կարելի է անխտիր ամեն ինչ քանդել եւ կառուցել շենքեր։ Չի կարելի։ Պետք է հնությունը պաշտպանել։ Եվ դուք չեք ափսոսում, երբ քայլում եք Թումանյանով, գրեթե ոչինչ չի հիշեցնում նախկին Ստեփանակերտը։ Ափսոսում, որովհետեւ ժամանակ ավելի հարազատ է եղել ավելի հարազատ։ Չնայած հիմա գերեզկացել է, դե, հիմա ավելի լավ պայմաններ է ստեղծված, բայց այնպես պետք է պահել, հիշել անցյալը։ Ընդհանրապես պետք է անկյուն ունենակ, որ հին Ստեփանակերտը հիշեցնի զբոսաշրջիկը բարձրահարկ շենքեր ամենտեղ էլ տեսնում է նրա հիշողության մեջ միայն տվյալ բնակավայրի կոլորիտը հիշեցնող շինությունները կարող են մնալ։ Իսկ Ստեփանակերտի կյանքում ինչ մարդիկ են հետք թողել։ Դուք արդեն 6 տասնամյակ Ստեփանակերտի եք, իհարկե չենք հաշվում, որ պատերազմի հետևանքով տեղափոխվել եք Իվանյան, այժմ բնակվում եք այնտեղ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, դուք մնում եք Ստեփանակերտի։ Իմ աշակերտը այնտեղ տնօրեն է եղել եւ ուսուցիչ եղել դրա համար եկել ընտրել եմ որպես ես։ Ես աշխատում էի կրթության գիտության նախարարությունում որպես գլխավոր մասնագետ եւ դասախոսում էի համալսարանում, Ռուսաստանի պատմությունների դասարանում։ Արմո Մկրտչյանը իմ աշակերտների 96 թվականի աշակերտը։ Եկել խնդրել եմ որպես եի գնամ եւ ընտանիքով գնացել եք օգնել դպրոցը ձևավորվել է, հետո տեղափոխվել հրամորդ։ Դրա համար ես գնացել եմ այնտեղ, այնտեղ մնացել։ Բայց կապը միշտ էլ եղել է։ Միշտ էլ եղել է, միշտ էլ եղել է, հնարավոր չի եղել։ Գիտես ով է շատ հարազատ անում Սուրեն Կարապետյան, որ եղել է թանգարանի տնօրենը։ Ինչև այդ գրադարանում էր աշխատում։ Մաքսիմ Գորկու անվանի գրադարան։ Հիմա Մեսրոպ Մաշտոցը կոչում է։ Մեսրոպ Մաշտոցյանը։ Նրան ցել են բան սովորել։ Հետազոտությունները նրան եմ ընդօրինակել, որտեղ ինքը Ղարաբաղի նշանավոր մարդկանց մասին նյութեր էր հավաքում ամենտեղ նամակ է գրել եւ այդ մարդկանց հայտնաբերել արմատներով արցախցի բայց տարբեր վայրերում բնակվող գիտնականներ հայտնի գիտնականներ հասել է 1000 ըստ ուրեմն այդ 1000-ի մեջ ներողություն մեկնել ինձ է նշանակա որտեղ 76 թվականին ինստիտուտը կուլտուրայի վաստակավոր աշխատողի պատվավոր կոչում 77-ը։ Ադրբեջանում հայերի մեջ առաջինը ինձ են կուլտուրայի վաստակավոր կոչումը տվել։ Աշխատողի կոչում։ Եվ ինքն էլ արդեն 80-ական թվականներին ստացել։ Հետո Սահակ Ալավերդյան, դա էլ հայտնի իր ժամանակ եղել գրքերով։ Էլ չեմ ասում Աբրահամ Սարգսը, չեմ ասում Բագրատ Ուլմաբյան 60-ական թվականներին դրանք հայտնի մարդիկ են դալ։ Աբրահամ Սարգսը բաժնի վարիչը, Լոնովարիչը, հետո մարտխորհրդի նախագահի տեղակալալը։ Դրանք մեծ գործ են կատարել մեր Ղարաբաղը զարգացնելու գործում։ Իսկ պարոն Օհանջյանը, որ միջի հիմա կա, Ուշեղ Օհանջյանը, մեծ ծառայություններ ունի այժմ էլ աշխատում է ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի հունիսի 5-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Նադեժդա Դուլուխանյան։